50 languages. 45 45 45ที่โรงหนัง kinos kinos เราอยากไปดูหนัง me tahaksime kinno me tahaksime kinno วันนี้มีหนังดีฉาย Täna jookseb hea film. Täna jookseb hea film. หนังเรื่องนี้เข้าใหม่ See film on täiesti uus. See film on täiesti uus. ช่องขายตั๋วอยู่ที่ไหนคะ Kus on kassa? Kus on kassa? ยังมีที่นั่งว่างอีกไหมคะ Kas on veel vabu kohti? Kas on veel vabu kohti? บัตรผ่านประตูราคาเท่าไหร่คะ Kui palju maksavad piletid? Kui palju maksavad piletid? หนังเริ่มกี่โมงคะ Millal seanss algab? Millal seanss algab? หนังฉายกี่ชั่วโมงคะคุยกาว่าฟิล์มเกสตับคุยกาว่าฟิล์มเกสตับจองตั๋วล่วงหน้าได้ไหมคะก็สปิลเลตเตดซอบเรเซอร์เวริตาก็สปิลเลตเตดซอบเรเซอร์เวริตาดิฉันต้องการนั่งข้างหลังมาโซวิกสตากอิสตุดามาโซวิกสตากอิสตุดา ดิฉันต้องการนั่งข้างหน้า Ma sooviks ees istuda. Ma sooviks ees istuda. ดิฉันต้องการนั่งตรงกลาง Ma sooviks keskel istuda. Ma sooviks keskel istuda. หนังน่าตื่นเต้น Film oli põnev. Film oli põnev. หนังไม่น่าเบื่อ film ei olnud igav. film ei olnud igav. แต่ในหนังสือดีกว่าหนังนะ aga raamat oli parem kui film. aga raamat oli parem kui film. ดนตรีเป็นอย่างไร kuidas muusika oli kuidas muusika oli นักแสดงเป็นอย่างไร kuidas näitlejad olid? kuidas näitlejad olid? มีคำแปลใต้ภาพเป็นภาษาอังกฤษไหม kas inglisekeelseid subtiitreid oli? kas inglisekeelseid subtiitreid oli? กรุณาไปที่ www.booktwo.de